ابن مسعود رضي الله تعالى عنه diyor ki خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم bize dimdik bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yolu misalidir dedi. Sonra sağında ve solunda eğri küçük çizgiler çizdi ve işte bu da yollardır. Her bir yol üzerinde halkı benliğine davet eden bir şeytan vardır buyurdu. Ve gerçekte bu dimdik muhkem yolumdur ve ona uyun mealindeki El-En'am suresinin 153. ayetini okudu. Sebilullah'tan murat, mukavemetli din ve dimdik olan yoldur. Doğrusu gerçek itikat ve salih ameldir. Bu ise adetlenmediği, birçok cihetleri olmadığı için hak ve gerçektir. Ancak cihetlerinin değişikliği, derece ve makam itibarıyladır ki, ilim ve ameli ile ahiret yolunun yolcusu onda suluk eder, yükselir. Artık ayağı ondan kayan, yüksek mertebelerden düşüşü nispetinde yoldan sapmış olur, maksadından geri kalır.